السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إخوة الإيمان tukiendelea na topic kuhusu makanatu salah tunaangalia hadith ambayo imepokelewa na Imam Bukhari rahimahullah hadith ya Anas bin Malik radhiyallahu an anasema alimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته بعد كي صلى صلايته أكي لك قبلايته أكاكولا تلجو كتينجا نتمتاج الله ndani فذلك مسلم مسلم وانبا كوكو حفاظي الله نا حفاظي يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بس مسيفوك ميباكا مكافونجا يو حفاظي الله na Imam Ahmad katika musnad wake musnadihi musnadihi ni kitabu chake kinaitwa Musnad Ahmad ibn Hanbal uh, rahimahullah na Imam Malik rahimahullah katika kitabu chake kinaitwa ima, eh, Muwatta na Imam An-Nasa'i katika kitabu chake kinaitwa Sunan An-Nasa'i hadith ambayo ni sahihi ya sahaba anaitwa Mihjan al-Aslami kwamba kwa ufupi alikuwa amekaa na Rasul sallallahu alayhi wasallam kukaadhiniwa Rasul sallallahu alayhi wasallam akaamka akaenda kuswali Akarudi akampata Mehjan ameketi tu ajaenda kuswali akamuuliza ma maanaka antusali kwa nini hujasali alasta bi rajul muslim je wewe sio muislamu akasema bara akasema ndio walakin kuntu kad sallaitu fi ahli yani akasema mimi nimeswali kwa familia yangu faqala hu rasul sallallahu alaihi wasallam rasul akamweleza idha jita fasalli ma'a nas ukikuja msikitini swali pamoja na watu wa kuntu kad sallait hata kama umeswali na pia na hii hadithi yani sahahahu Imam Albani Imam Albani ameifanya ni sahihi katika sahihi kitabu inaitwa sahih na pia katika athari za masahaba kuonyesha umuhimu wa sala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anasema la hadda fil islam liman taraka sala hana portion katika uislamu mwenye anawacha sala na pia anasema la islama liman taraka sala na mwenye anawacha sala uislamu wake hauko قالها بمحضر من الصحابة أليس من بيل أم الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم نكون أم مكتازة هي منينو بل قال مثل هذا القول بل ما الصحابة وينجين ولسما كما لفسام عمر بن خطاب رضي الله عنه أكيوام معاذ بن جبل رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أبو هريرة عبد الله بن مسعود وينجين واو رضي الله عنهم نفيا إمام مسلم أمتوى أثر يا athar yani ni maneno ya maswahaba walioyasema ama hadith ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama vitendo vyake ama kitu aliona inafanyika na akanyamazia kunyamaza kwake inaonyesha ameridhia hiyo ndio inaitwa hadith ama kitu sahaba alisema ni athar e, Ibn Mas'ud anasema ambaye anafurahia kukutana na Mungu wake siku ya kiyama basi ahifadhi swala hizi vile zinaitwa kwa wakati wake na aende aswali msikitini kama ni mwanaume kama ni mwanamke yani ni optional akitaka anaweza swali nyumbani ama msikitini na hizi ni yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema Ibn Mas'ud anasema Allah alimfaradishia mtume wake njia za kunyooka na hizi swala ni katika njia ambazo zimenyooka mwisho na ndio muhimu zaidi anasema yani wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq ambaye alikuwa anawacha hii swala ama hata swali ya kuji msikitini walikuwa anasema huu ni mnafiq na wanamwogopea nifaq na anasema kad kana rajul yu'ta anasema tulikuwa tunaona mtu akiletwa bihi analetwa yuhadda yuhadda baina rajulain anashikiliwa na watu wawili hata yuqam fi saf anasimamishwa kwa saf labda ni mgonjwa aweze kusimama labda ni akona udhur lakini hivyo hivyo anangangana kuletwa ndio asiingie katika hiyo hali ya unafiki na pia yani hii sala يعني فإذا كان هذا الشأن من لم يشهد الصلاة مع الجماعة يعد الصحابة صحابة رضوان الله على العجمين منافقة معلوم النفاق فكيف إذا بتارك الله نسأل الله السلامة والعافية شيخنا سيما كما مصحابة والقوانا أمبانا واتح صلاة الجماعة ونميت منافق نجي أمبانا واتح الصلاة يوتك بيسها صالي كيف إن ميزان الصلاة في الإسلام عظيم mizani katika sala sala ni jambo kubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala uh, eh, faradaha alimfaradhishia mtume wake min ghairi wasita yani hakumtuma Jibril alimfaradhishia rasul akiwa bingu ya saba yani siku ya usiku wa Lailatul Isra wal Mi'raj alipatiwa sala na kisa ni mrefu na pia yani dalili ni mingi kuonyesha fadhila ya hii uh, eh, sala ambayo tunaswali na zote zinaonyesha kwamba hii swala ambayo anayewacha yani katika Uislamu hana portion yoyote ile kwa hivyo ni wajibu kwako wewe kutoka nyumbani unaenda unaswali unawacha shughuli za dunia zote unaenda unaswali hata Aisha radhiallahu anha anasema ama wake za Rasul walikuwa wanakaa naye wanaongea ikifika wakati wa sala alikuwa ni kama hajui mtu anakimbilia Allah subhanahu wa ta'ala Mwisho Sheikh amemalizia na dua katika hii topic akisema wanasalullaha jalla wa ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula katika majina yake mema na sifa zake zilizotukuka aniuidhana ajma'in min sabil almujrimin na tuepushe na njia ya waovu wa niyofiqana lilmuhafadha ala ta'atihi na tuwafikishie yani tuhifadhi taa zake kila kitu ametuamrisha tufanye wa an yu'inana ala muhafadhati ala sala na Allah atusaidie ni wenye kuhifadhi hii sala Allahumma ja'alna min almuqimin as-sala Allah tujalie wenye kusimamisha sala اللهم وفقنا للعناية بها وأدائها كما تحب وترضى الله سبحانه وتعالى tupatie tawfik tuwe ni wenye kutekeleza swala na tufanye swala ndio jambo muhimu kwetu na tuweze kuitekeleza kama unavyoridhia wewe ya dhal jalali wal ikram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh